Ах, то ти, Романе, прочуняв князь, наче зіснув, і підігнав коня. Правда, що в тебе є дядько? Що? Є, ваша милосте. Дядько Олексій, та він уже не для світу. На ньому об'явилися Божа благодать, і він. Тут Роман запнувся, наче не знав, що сказати. І він став іноком, піддав Володимир. Так, ваша милосте. Де ж його можна відпитати? Химерні з вас люди. Християни, бува, тікають від себе, наче не життя, а смерть була ціллю людини і то смерть за життя. Як можеш, то поясни мені, хлопче, що добро може бути на самоті. Роман почервонів та не забув язика в роті. Мені здається, милостиво, що добре буває самому з Богом, отдалік від людської метушні. Відповідь подобалася князеві. Розумно говориш, хлопче, відповів. Жінку лікує товариство, мужа самота. Де ж дівся твій дядько? Він тут? Ні. На порогах біля кам'яних гряд лежить могила гриднів, які впали в бою з печенігами. Воєвода своїв був в її висипати ще в тому самому році. Близько тієї могили є простора печера, в якій живе дядько пустельником. Він у нас був позаторік, коли ми йшли на печенігів. Був і я в нього, але ще хлопчаком, чи живе ще не знаю. Ба, певно, погані після останньої виправи затовкли старого. Не гадаю, милостивий князю. Вони поважають його як Божого старця, шукають у нього поради, приносять дарунки. Вони не тикають святів, бо кажуть, що пустельник ближче божества, ніж людей. Як так, то, може, ще найду його в живих, а ти, Романе, укажеш мені дорогу. Поведу тебе, милостивий, коли така твоя княжа воля, а й дядько радо привітає нове сонце Русі над гробом давнього. Ти гарно висловився, Олешич, хто тебе вчив? Трохи батько, трохи отець Євзевій. Ах, Євзевій, знаю, вельми тимущий чоловік. Мовчки їхали густим дубовим лісом. У спину дув їм теплий вогкий вітер, а ліс обзивався глибоким поважним шумом. Раз у раз чувся в діброві ломі сухого гілля, яке скидав із себе праліс, мов переношену одежу. Швидка їзда та буйний порив вітру розбурхали почуття свободи й сили в серці князя. Він, наче підріс у сідлі та повними грудьми втягав у себе пахущами насичений подих. Велика твоя сила, стрибоже, закликав раптом. Могутнє твоє крило. До кого ти молишся, Романе, коли підіймати без землі крило Стрибога? Я, милостивий, радію тоді життям, бо знаю, що Стрибог це віддих Всевишнього. Божество обіймає нас, як пралі соселі. Вони з нього вирубані, ним окружені. Вони це він, а він це вони. То, по-твоєму, ти і все це довкола це Бог. Цього не знаю, милостиве, але чую, що і ти, і я, і все інше у ньому. Він, наче подих вечірнього легоду, він пориває нас бровієм до наміченої цілі, потепляє човни серед моря або виносить їх на тихий берег. Він усе, Романе, заговорив по хвилині князь, чи тобі та твоїм ніколи не прийде нагадку вхопити за мечі та топори і під час походів князя опанувати волості? Видко таки правда, що ваша віра не любить подвигів, борні геройства. Наша віра не боронить геройства, та вона далека від борні й розливу крові, хіба що це боротьба за саму віру. Якщо ти, милостивий, насильно викорінював би Христову правду, то ми покинули б дружину, але таки не зрадили б тебе, ані не підняли б на тебе меча, бо царем світу Бог, а князь чи король його заступники і всякий, хто на них підіймає руку злочинець. Ось чому ми вистави твої найвірніші гридні за християни. Від стриманого лоскоту та осліпливого блиску коні присіли на задах, на яких 15 кроків збоку грім ударив у величезного крислатого дуба. Во ім'я Отця і сина перехрестився Роман. Пощадив нас Перун, зажартував князь, а ще й добро нам наврочив, бо вдарив праворуч. Блискавки і сліпили зір блисками. Грім гудів безупину, плащі їздців намокли, а по боках коней спливали потоки дощової води. Та недовго шаліла буря. Хмара пересунулася далі на схід, і дощ ущух. Роман добув із того зав'язаного шкіряного мішка сухий плащ і подав його володареві. Мовчки переодягнувся Володимир і поїхав швидше. Довкола річчя в ліс, місце велетенських дубів, боків та грабів, зайняв орішник, тернина, вишневі кущі. Повз дороги плив потік, який вливався біля Витичева у Дніпро. Недалеко вже, сказав Володимир. Ось зараз кінчиться ліс, Дніпро буде видко. Ледве чи його побачимо, та ще й у темряві. Ба блискавка звіддалі краще освітить околицю, ніж зблизька, бо не осліпить тебе. Ага, що ж ти гадаєш зробити з Мирославою? Питання було коротке і ясне, і молодець не знав, як на нього відповісти. Вона, видко, набралася від рогніди духу непокори, говорив далі князь, не ждучи на відповідь. А це недобре, не кожна жінка є рогнідою, не кожна. Ах, ти не знаєш, чому козняк надувся на тебе. Він каже, що ти навмисне покинув доброгоста його сина без помочі та поталу печенігами, і вони вбили його. Ісусе Христе, вирвалося в молодця, милостивий князю, клянуся Богом, його муками та воскресінням, кістками батьків та моїм вірним мечем, що це брехня. Я ж це сказав кознякові, засміявся князь, і заборонив старому воронові доходити помсти мечем або домагатися вири. Тому старий завзявся не дати тобі дочки. Та ти не сумуй. Волю князя він ушанувати мусить, інакше горе йому. Господи Боже, крикнув Роман, не кажи мені вибачити тому, хто вигадав таке, бо вб'ю його, пошматую, а криваву голову кину до стіп старому.